Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 802. U Carigrad, središte istočnog carstva Bizanta, dolazi izaslanstvo franačkog kralja Karla Velikog. Njega je na Božić 800. godine u Rimu za cara Rimljana okrunio papa Lav III. Kako to piše John Julius Norvić u svojoj povijesti papinstva, za svakog mislećeg Grka u carstvu, taj je čin krunjenja bio ne samo izraz arogancije, već i svetogrđa. Carstvo je bilo samo jedno, ono rimsko, i ono imalo središte u Carigradu, gradu koji je osnovao Konstantin Veliki. Kada je Lav III. stavio krunu na Karlovu glavu, Carigrad, koji je osnovao Veliki car, bio je star 470 godina. Prema tome, samozvani car na zapadu bio je varalica. Ali stvari nisu bile tako jednostavne. Prvo, Karlo Veliki nije bio nevažan. On je zavladao golemim prostorom u Europi i u tom širenju došao je do granica Istočnog carstva. Drugo, na prijestolju u Carigradu nije bilo cara. Od 797. godine na prijestolju je bila Irena, u Carigradu su žene vladale kao regentkinje maloljetnih sinova ili kao de facto vladarice pored svojih nesposobnih supruga, ali nikada žena nije vladala kao carica. I treće, u carstvu je već tri četvrt stoljeća trajao žestoki sukob. Godine 726. car Lav III. naložio je da se zbrončanih glavnih vrata u carsku palaču u Carigradu ukloni ikona na koje je prikazan Isus. Četiri godine kasnije Lav je ediktom zabranio štovanje svih ikona. Od tada je trajao žestoki sukob oko štovanja ikona. U tako usijanu atmosferu u Carigrad, grad Careva, došlo je Karlovo izaslanstvo. Irena je rođena oko 752. godine. O njoj znamo da je bila prelijepa, da je obitelj nije bila ugledna i da je rođena u Ateni, gradu koji je u doba sukoba oko ikona bio na glasu kao gorljivo središte štovatelja ikona. Irena se udala za lava četvrtog bizanskog cara, koji je kao i njegov otac Konstantin V i njegov djed Lav III bio ikonoklast, ikonoborac. Lau IV. poživio je do 780. godine, kada su u ljeto po njegovoj glavi izbili čirevi, a on onda oboren u postelju žestokom vrućicom. 8. rujna Lav IV. je umro. Njegov prijestolonasljednik, sin Konstantin, imao je samo 10 godina i Rena je djelovala brzo. Proglasila se regenticom i postala de facto vladarica carstva. Njezino vladanje obilježit će sukobi. Ona je bila za ikona, Značajan dio carstva, među njima i dio vojske, bio je protiv štovanja ikona. Kada je Konstantinu bilo 20 godina, pobunio se protiv majke i prognao ju. Dvije godine kasnije, 792. dopustio Ireni da se vrati u Carigrad. Pet godina kasnije, Irena se osvetila. John Julius Norvić u drugom tomu svoje povijesti Bizanta piše. U lipnju 797. bila je spremna udariti. Jednoga dana kada je Konstantin jahao u procesiji od hipodroma do crkve svetoga Mamasa u Blaherni, skupina vojnika iskočila je iz poredne ulice i obrušila se na njega. Njegova garda uzvratila je i tijekom sukoba koji je nastao on je uspio pobjeći i doveslao je preko Bospora gdje se nadao naći potporu. Irena je bila brža od sina. Brzo je uhvaćen i doveden u carsku palaču i tamo su u utorak 15. kolovoza oko 3 sata poslije podne u Porfirjevom paviljonu gdje je rođen prije 27 godina iskopane njegove oči. Sam čin, rečeno nam je izveden na posebno brutalan način, kako bi se osiguralo da on neće preživjeti. Iako postoje sumnje o tome koliko je dugo trebalo da umre, ne može biti sumnje da je Irena bila kriva za njegovo ubojstvo. Bizanski kroničar Teofan piše da su se nakon toga nebesa zamračila i da je mrak potrajao 17 dana. Kako bilo, Irena je sada vladala sama carstvom. Kako ta vladavina nije bila uobičajena, ona se potpisivala kao car, a ne kao carica. Irenina želja da se štovanje ikona vrati u carstvo donijeće joj status svetice u pravoslavnoj crkvi. Irena je još po nečemu bila drugačija od elite carstva. Godine 798. uspostavila je diplomatske odnose s franačkim kraljem Karlom Velikim, a nakon njegovog krunjenja za cara Rimljana primila je franačko izaslanstvo u Carigradu. Govorilo se o mogućnosti da Karlo i Rena stupe u brak i da se tako ponovno zapad i istok ujedine u jedno carstvo. Što se onda dogodilo opisuje John Julius Norwich. Njezini podanici nisu imali namjeru dopustiti da prijestolje preuzme taj neotesani franak u svojoj neobičnoj platnenoj tunici i smiješnim ljubičastim dokoljenicama s podvezicama, sa svojim nerazumljivim jezikom, koji se čak nije ni znao potpisati, osim ako nije olovkom pisao preko šablone urezane u zlatnoj pločici, kao što je to Teodorik Ostrogotski činio tri stoljeća ranije. Na zadnji dan listopada 802. dok se Irena oporavljala od neke manje boljetice, skupina visoko rangiranih službenika preuzela je veliku palaču, sazvala skupštinu na hipodromu i objavila da je ona svrgnuta. Uhapšena i dovedena u glavni grad, ona se nije bunila, prihvatila je situaciju s tihim dostojanstvom. Bila je poslana u izgnanstvo, prvo na otok Prinkipo u mramornom moru, nakon toga na Lezbos. Godinu dana kasnije bila je mrtva. Na prijestolju Irenu je naslijedio njezin logotet genika, ministar financija Nikefor ili Nicifor. Kao ministar financija znao je kako je carstvo u lošem ekonomskom stanju. Jedna od njegovih prvih ekonomskih mjera bila je ukidanje poreznih olakšica koje je donijela Irena. To mu nije donijelo popularnost. Poreze su morali plaćati svi, uključujući i crkvu i njezina imanja. Uveo je i zabranu ubiranja kamata. To je mogla raditi samo država. Pored ekonomije, carstvo je bilo i u teškoj političkoj situaciji. Slaveni su gospodarili cijelim balkanskim poluotokom, uključujući i Trakiju i Peloponez. Karlo Veliki ušao je u područje Bizanta u sjevernoj Italiji i Dalmaciji. Najmoćniji protivnik bio je arapski abasitski kalifat, koji je predvođen moćnim petim kalifom Harunom al-Rashidom. On je duboko prodro u područje carstva. John Julius Norvić piše. Jedno od prvih Nikeforovih dijela kada je došao na prijestolje bilo je da piše kalifu. U pismu ga je obavijestio da više neće plaćati danak i čak je tražio povrat goleme svote koju je platio njegov prethodnik. Harunovi jedini odgovor bio je da odmah pokrene napad, koji se pokazao još opasnijim kada se 803. bizanski zapovjednik, armenac po imenu Bardanes Turkus, odjednom pobunio i proglasio za cara. Pobuna je skoro odmah ugušena, ali ne prije nego što su u Saraceni izborili znatne teritorijalne dobitke. Godine 806. muslimanska vojska od 135.000 ljudi vođena od samog kalifa prodrla je duboko u Kapadokiju i povukla se tek nakon plaćanja otkupnine od 50.000 zlatnika. Na sreću za carstvo, Harun je umro tri godine kasnije. Na drugom ratištu Nikefor je bio uspješniji. Među Slavene na Peloponeskom poluotoku i Traki ponovno je zaveo vlast carstva. I na taj područje naselio grčko stanovništvo kako bi tu vlast učvrstio. Nikefor je poslao i vojsku protiv Franaka i tu je počeo rat koji se vodio po Dalmaciji na sjevernom Jadranu. Ali najteže će Nikeforu biti na gratištu prema Bugarskoj državi. Kada je Karlo Veliki uništio Avarsku državu, Bugarska država koja se krajem 8. i početkom 9. stoljeća protezala i do Panonije, sada je izgubila suparnika na svom zapadnom boku i mogla se posvetiti Bizantu. Pored toga, tu je Bugarsku državu vodio jedan od najmoćnijih vladara, Krum. U jesen 808. godine bugarska vojska iznenadila je veliku bizansku vojsku u taborenu kod ušća rijeke Strimon ili Strume u današnjoj Bugarskoj i potpuno ju uništila. Sljedeće godine bugarska vojska varkom je prodala u Sardiku, današnju Sofiju, i pobila bizanski garnizon od 6000 vojnika. John Julius Norvić piše. Kako god nepopularan bio, Nikefor nikada nije tako otvoreno napadan na ulicama glavnog grada od svojih podanika, nego kada su vijesti o pokolju u četvrtak uoči Uskrsa došle do Carigrada. Pokazalo se, gunđali su oni, da on nije samo grabežljiv i pohlepan, već i potpuno nesposoban na bojnom polju. Od dva pokoda pokrenuta protiv Kruma, jedan je bio gotov prije nego što je i počeo. Od njega se odustalo prije nego što je prva strijela odapeta, dok je drugi skončao u uništavajućem porazu. Ipak, treći put car nije dao razloga za prigovor. Njegova je krv također bila uzavrela. Odjednom je otišao s vojskom iz glavnog grada i usiljenim maršem do uskrsne nedjelje došao do bugarskog glavnog grada Pliske, koji je na njegovo oduševljenje bio nebranjen. Njegovi ljudi obrušili su se poput skakavaca, paleći, pljačkajući i rušeći kanovu drvenu palaču do temelja. Kada je došao do Serdike, zaustavio se da bi obnovio utvrđenja i onda, zadovoljan svojim postignućem, vratio se u triumfu u Carigrad. Paljenje i pljačkanje bugarskog središta nije značilo i slom bugarske države. Nikefor se i dalje spremao na konačni pohod protiv Kruma i u svibnju 811. velika vojska izašla iz Carigrada i krenula u rat protiv Bugara. U početku sve išlo dobro, Pliska je ponovno razorena. Nikefor je tu, ako je vjerovati kroničaru Teofanu, doživio nekakav slom i dao je pobiti i žene i djecu. Kanova palača opet je spaljena. Kan je tražio mir, Nikefor nije pristao i bizanska vojska krenula je u planine kako bi pronašla glavninu bugarske vojske. Brzo će Nikefor požaliti taj potez. John Julius Norvić piše. U četvrtak 24. srpnja, još uvijek u potiri za plijenom, car je vodio glavninu vojske kroz kameniti uzak prilaz, vjerojatno prijelaz Verbica, nekih 30 milja od današnjeg targovišta u Bugarskoj, a da nije naložio slanje prethodnice. Bugari koji su potajno pratili svaki pokret napadača, vidjeli su svoju šansu. Pod okriljem noći teškim drvenim palisadama blokirali su prijelaz s obje strane. U zoru Nikefor je shvatio da je uvučen u zamku. Bijeg je bio nemoguć. Njegovi ljudi bili su osuđeni na propast. Cijeli su dan očekivali napad, ali Bugari, koji su još radili na utvrđivanju svojih položaja, nisu bili u žurbi. Tek u rano jutro, u nedjelju 26. srpnja, oni su udarili. Pokolj koji je uslijedio potrajao je do noći i većinu sljedećeg dana. Većina vojske sasječena je u komade. Mnogi su bili spaljeni do smrti kada su Bugari zapalili palisade, drugi su zgnječeni izazvanim obrušavanjem kamenja. One koji su uspjeli pobjeći, uglavnom konjanici, progonili su bugarski konjanici. Nikefor je poginuo u tom pokolju. Bugari su odveli njegovo tijelo u svoj tabor, ocikli mu glavu i nabili je na kolac. Nakon cara Valenca, koji je stradao u bici kod Nikopolisa 378. godine, bio je to prvi rimski car koji je poginuo u bici. Njegov sin, nasljednik Staurakije, preživio je bitku, ali je teško ranjen strelom u vrat umrijet će neki šest mjeseci nakon bitke. Na prijestoli u Carigradu doći će carev zet, Mihajlo Rangabe. Godine 812. u Ahenu predstavnici Istočnog carstva u Mihajlovo ime potpisat će mir kojim je završio rat između tek uspostavljenog Franačkog carstva i Istočnog carstva Bizanta Istočno carstvo moralo je prihvatiti franačku vlast nad Istrom i znatnim dijelom Dalmacije. Bizant je zadržao vlast nad Venecijom, dalmatinskim gradovima i nekim otocima u Jadranskom moru. Takvim razgraničenjem stekli su se uvjeti da se u Dalmaciji na teritoriju nominalno pod vlašću franačkog cara pojavi vladar koji će nositi titulu Dux Curatorum. Ali za razliku od nasljednika Mihajla Rangabea na prijestolju u Carigradu, čije će se vlast, jača ili slabija, još stoljećima osjećati na istočnoj obali Jadrana, franačka vlast neće se dugo zadržati na području dobivenim ahinskim mirom. Govori profesor dr. Neven Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Franci su zapravo vrlo kratko djelovali kao nekakav faktor moći e, ovdje na istočnoj Jadranskoj obali. Rekao bih da je već pojava Trpimira kao kneza Hrvata pokazatelj da on ne vlada u ime Franaka ili da ga nisu Franci instalirali tamo, nego da je eto na neki način samostalni vladar koji ipak nominalno i dalje priznaje vlast franačkoga kralja. To će se prvi puta promijeniti u vrijeme Zdeslava, Trpimirovog sina, koji prelazi na stranu Bizanta Međutim, njegova vladavina je bila vrlo kratka, oko godinu dana bio je ubijen, došao je na vlast Branimir, koji opet priznaje Franačkog kralja. Međutim, 888. umire posljednji Karolink koji je vladao objedinjenim carstvom i s time očito pucaju bilo kakve čak i nominalne veze Hrvata sa Francima i tu vrhovnu vlast, barem u teorijskom smislu preuzimaju bizantski carevi, odnosno ponovno rimski carevi, neki puta zapravo kad kažemo Bizant, e, mislim da to kod mnogih izaziva neki animozitet, a zaboravlja se da je Bizansko carstvo zapravo Rimsko carstvo e, i da su oni sami sebe nazivali Rimljanima, a termin Bizant je nešto što se pojavilo tek u ranom novom vijeku. Kada je Karlo Veliki sa svojim bratom Kalmanom naslijedio od oca Pipina malog Franačko kraljevstvo, ono je tada već bilo golemo. Karlo je od oca naslijedio Neustriju, Austraziju i dio Akvitanije. To su područja koje su se protezala od današnje sjeverne Češke do zapadne polovice Pireneja. Njegov brat naslijedio je preostali dio Akvitanije, Septimaniju, Burgundiju, Alzas i Alemaniju. Te su se zemlje protezale od današnje Švicarske do istočne polovine Pireneja. Nakon Kalmanove smrti 771. godine Karlo je naslijedio i njegove zemlje. Od te godine pa do smrti 814. godine Karlo Veliki pokrenuo je 53 vojne pohoda. U njima je još povećao i onako golemo kraljevstvo koje je naslijedio. Na Božić 800. Karla je u Rimu papa okrunio za cara Rimljana. Golemo kraljevstvo trebalo je i novu titulu – ali 814. godine u Ahenu Karlo Veliki je umro i sve one poteškoće koje sa sobom nosilo upravljanje golemim carstvom pale su na Karlovog nasljednika, sina Ludovika, koji je za cara okrunjen dok je još otac bio živ. Nije trebalo dugo čekati na u carstvu. Christopher Wickham u knjizi Nasljeđe Rima, povijest Europe od 400. do 1000. piše. Godine 817. Ludovik je postavio kako će carstvo nakon njegove smrti biti podijeljeno među trojicom njegovih sinova, što je isključilo iz nasljedstva Bernarda, sina Ludovikovog brata Pipina, koji je već bio kralj Italije. Bernard se pobunio uz potporu nemalog broja franačkih magnata, uključujući i Teodulfa od Orleana, ali u tome nije uspio. Suđeno mu je 818. i osuđen je na smrt, ali u skladu s čestim karolinškim običajem, ta je presuda bila promijenjena u osljepljivanje, od kojeg je i onako kasnije umro. Mir u carstvu potrajao je do 829. kada su se sukobile frakcije okupljene oko Ludovikovog najstarijeg sina Lotara i druge Ludovikove supruge Judite i njezine obitelji. Lotar je 824. okrunjen za cara i on je trebao biti carski paštenik. Ali Ludovik i Judita imali su sina Karla i njemu su namijenili vladarski udio. Godine 830. počeo je rat trojice sinova protiv Ludovika. Četiri godine kasnije oni su Ludovika prisilili na mijenjanje nasljednog reda. Do Ludovikove smrti 840. osam se puta vršila preraspodjela Franačkog carstva. Sve je to oslabilo nekada moćnu državu. Prigodu u tom slabljenju vjerojatno je vidio Trpimir. Dakle, znamo zasigurno da je imao jedan posjed zemljišni kod Klisa. Pošto izdaje svoju ispravu u crkvi Svete Marte u Bijačima, očito je dakle i to njegov teritorij. Poklanja Splitskoj crkvi, odnosno potvrđuje Splitskoj crkvi posjede na Mosoru, dakle očito je i tim teritorijem e, vladao. Ali, nažalost, moramo reći da su dvorovi hrvatskih vladara jako slabo istraženi. Nekako arheolozi su uvijek najradije kopali crkve i groblja, a zanemarivali su objekte uz crkve. Tako da sad smo još uvijek u fazi toga da uglavnom nagađamo. Znamo da je u biskupiji kod Knina uz crkvu je očito bio i vladarski dvor. Sasvim sigurno hrvatski vladari nisu imali jedan dvor, nego su vjerojatno imali više lokacija na kojima su mogli boraviti, kao što je to slučaj i sa drugim vladarima u drugim kraljestvima. To je bilo nužno zato jer se na taj način moglo najlakše nadzirati čitavo područje kraljevstva, jer bi vladar bio ipak prisutan povremeno na raznim mjestima, a osim toga bilo je potrebno i radi uzdržavanja dvora, jer morali ste imati određenu količinu hrane akumulirane na nekom mjestu, a niste mogli sve dovoditi iz cijelo kraljevstvo u neko središte ono što možemo pretpostaviti o Trpimiru da je on gradio svoj dvor po uzoru na dvor franačkih vladara. To je još jasnije kod njegovoga sina Mutimira iz njegove darovnice. Iz njegove darovnice čak slijedi da je Mutimirova žena imala svoj vlastiti dvor i svoje vlastite službenike. Nažalost, eto imamo samo te dvije isprave sačuvane, kad bi bilo više materijala, onda bismo mogli puno više znati, ali možemo pretpostaviti dakle da je postojala neka kancelarija jer se spominje kapelan u Trpimirovoj darovnici koji je imao zadaću pisanja isprava. Možemo pretpostaviti da je postojala neka riznica i naravno on je morao imati svoju vojnu pratnju za Bornu znamo da je imao takvu jednu družinu, Franačke ju nazivaju pretorijanci, dakle ponovno prema antičkim uzorima, ali svi vladari su morali imati neku ratničku družinu oko sebe, pa je tako imao sigurno i Trpimir. I postojali su župani za koje možemo opet pretpostaviti da su upravljali županijama, ali možda ne na ovaj način kako bi mi to danas zamislili. Oni su upravljali vladarskim posjedima u pojedinim županijama. No, to su sve teme o kojima bi trebalo još dodatno istraživati i raspravljati da bismo možda dali neke malo konkretnije odgovore. Čini se da je prvi pojam Trpimirović upotrebio povjesničar Stjepan Antoljak. On je to učinio 1943. godine. Do tada se u starijoj hrvatskoj historiografiji govorilo o lozi Trpimirovoj ili o narodnoj dinastiji. Trpimir je bio prvi vladar u hrvatskoj povijesti koji uz titulu ima hrvatsko ime. U Trpimirovoj darovnici, u kojoj on daruje ninskom biskupu crkvicu svetog Jurija na Putalju, piše u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Za vladanje vrlo pobožnog franačkog kralja Lotara u Italiji indikacije 15. četvrtoga ožujka. Dok s pomoću uma shvaćamo i s pomoću vjere spoznajemo kako sve ono što je od početka svijeta rijekom vremena nastalo jedno s drugim postaje i nestaje, tjelesnim osjetilima ne možemo ništa drugo vidjeti nego ono što nam se pokaže ili pročita. Zato ja, Trpimir, potpomognut milošću Božjom knez Hrvata, iako sam grešnik, budući da ne znam kad bude došao posljednji dan i čas za koji čovjek ne zna, veoma zabrinut za spas svoje duše, posavjetovao sam se sa svima svojim županima i sagradio sam samostan i onamo doveo zbor redovnika. U Trpimirovoj darovnici spominje se i predšasnik Trpimirov Mislav. On se spominje u odlomku u kojem piše da Trpimir potvrđuje da se svake godine iz njegovog dvora koji se zove Klis predaju Salonitanskoj crkvi desetina od svega što rodi zemlja i da je tu desetinu počeo još davati predšasnik Mislav. Mislav se spominje i u mletačkim izvorima, točnije u kronici Đakona Ivana, tajnika venecijanskog dužda Petra II. Orseola u dijelu u kojem se opisuje vladavina dužda Petra Trandenika koji je vladao od 836. do 864. piše. taj je naime duž treće godine svoga duždevanja krenuo s ratnim lađama prema Slaveniji da bi je osvojio. Čim je došao do mjesta koje se zove Zaselak Svetog Martina, sklopio je mir s njihovim knezom po imenu Mislav – Prešavši zatim do Neretljanskih otoka, sklopio je također s Neretljanskim knezom Drosailom Savez, premda je taj vrlo malo vrijedio, i zatim se vratio u Veneciju. U venecijanskim, kao i u papinskim dokumentima, pojam Sklavonija ili Slavenija ili Sklavonija koristi se za područje Hrvatske. Ferdo Šičić smatrao je da se zaselak Svetog Martina nalazi u Poljicima, niže od Splita. Mislav je možda bio prvi vladar koji se smatrao Hrvatom, no o tome nemamo povijesnih izvora. Ime Trpimira je pak prvo koje se u sačuvanim izvorima spominje kao Dux Croatorum ili kako se to najčešće prevodi knez Hrvata. Pitanje je kojim je teritorijem vladao Dux Croatorum. Dakle, koji prostor Hrvatska zauzima saznajemo iz Konstantina Profirogeneta i tu sad moramo reći da je on vjerojatno tu puno pouzdaniji kada govori o opsegu Hrvatske u svoje doba nego kad govori o nekim događajima od prije tri stoljeća. Iako ni taj Konstantinov opis očito nije potpun. Naime, on govori, on nabraja županije u Hrvatskoj i iz toga slijedi dakle, da je Hrvatska u unutrašnjosti dosezala do Vrbasa, negdje do srednjeg Vrbasa otprilike. Vrbas je bio dakle istočna granica i rijeka Cetina je također bila granica, iako na jednom drugom mjestu se govori o Županiji koja je bila iz druge strane Cetine. Te granice su naravno u to doba ipak mogle biti promjenjive ovisno o snazi susjeda i odnosima sa susjedima. Ono što e, ne znamo to je situacija na zapadu. Dakle, mi znamo da je Hrvatska imala i istočnu obalu Istre i da je u nekoj mjeri prelazila i Učku. Dakle, vjerojatno ono područje Čičarije je pripadalo Hrvatskoj po toj logici je naravno e, morao pripadati i čitav e, Vinodol i Lika i Gorski Kotar. Za Liku znamo jer Konstantin e, nabraja tri županije kojima je upravljao Ban, a one su sve bile na području Like, dakle Lika, Gatska i Krbava. Međutim, ništa ne govori o području Vinodola i ništa ne govori o području Gorskoga Kotara i ništa ne govori o području sjeverno od Like. Dakle, mi iz nekih drugih izvora zaključujemo da je vlast hrvatskih vladara morala obuhvaćati i područje oko Siska na sjeveru. Neki autori tradicionalno su smatrali da je granica bila na Dravi, ali za to doista baš nema dobrih argumenata. To bi dakle bio opseg vlasti e, hrvatskih vladara, s time da ne znamo baš za, za sve otoke jesu li bili u vlasti Bizanta ili je nešto možda recimo je li otok Pag možda bio u vlasti hrvatskih e, vladara, to je malo teže reći i onda naravno južno od Hrvatske se prostirala Neretvanska kneževina koja je bila u početku zasebna cjelina, politička i, i etnička. Neretvani su imali svoj vlastiti identitet etnički. Međutim, e, već u 11. stoljeću ta je cjelina bila integrirana u Hrvatsko kraljevstvo Dakle, hrvatske granice su se pomakle dalje do Neretve. Što se tiče županija, o njima i njihovoj organizaciji, velim, nažalost, nemamo dovoljno podataka, tu postoje različita mišljenja različitih autora. Jesu li to, dakle, doista teritorijalne cijeline na koje je podijeljeno Hrvatsko kraljevstvo ili su to skupovi vladarskih posjeda na nekom teritoriju, eto mislim da o tome još treba raspraviti. Veliki rat između Franačke države i Istočnog carstva počeo je u vrijeme cara Nikefora, čija je vladavina okončana kada je ubijen u bici u kojoj je bugarska vojska uništila Bizansku. Nikeforov sin u bici je teško ranjen i na prijestolje je došao Mihajlo Rangabe, u čije vrijeme Franačka država i carstvo sklapaju Ahenski mir, kojim se dijeli teritorij na istočnoj obali Jadrana. Gradovi dio otoka ostaju pod bizanskom vlašću, zaleđe dolazi pod franačku vlast. Mihajlo se na prijestolju zadržao samo do lipnja 813. kada je svrgnut u vojnoj pobuni koju je vodio Lav peti Armenac, koji vlada do 820. Na prijestolju u Carigradu do 867. izmjenjuju se carevi koji nisu zapamćeni po dobrom vladanju. U to vrijeme arapska mornarica osvaja Kretu i počinje arapsko osvajanje Sicilije. Arapska mornarica prvi je puta 841. prodala i u Jadran. Kronika Ivana Đakona ovako opisuje arapske pomorske pohode u Jadran. Prvi je opus prodora iz 843. Videći isto tako Saraceni da su pobjedili kršćane, nisu se skanjivali da dođu do grada Osora i popalivši ga drugi dan uskrsa, otplovili su do grada Ankone. Popalivši slično nju, odveli su odanle sa sobom mnogo zarobljenika, a iduće su godine spomenuti Saraceni ponovno došli s velikom mornaricom sve do Kvarnerskog zaljeva. Mlečani su im došli u susret i žestoko na njih navalili nedaleko od mjesta koje se zove Sansag, ali su se mlečani pobjegavši vratili pobjeđeni. Za vlade Mihajla, sina Teofilova, dođe od Afrike brodovlje od 36 lađa, kojim su zapovjedali Soldan, Saman i Kalfo. Oni pokoriše razne gradove Dalmacije, i Budvu, i Rosu, i Donji Kotor. Dođoše i do njihove metropole, koja se zove Rauzion, pa i nju dosta dugo podsjedahu. Stanovnici grada Rauzija poslaše caru poslanike da traže pomoć u brodovlju. Sancag je Susak, Rauzion je Dubrovnik. Kada su izaslanici iz Dubrovnika poslani da traže pomoć od cara došli u Carigrad, na prijestolju su zatekli Bazilija. On je bio podrijetlom iz Makedonije i odrastao je u siromaštvu. U potrazi za boljim životom došao je u Carigrad gdje se istaknuo tjelesnom snagom. Ona mu je donijela položaj konjušara na carskom dvoru snaga, ali i pamet, Bazilija su zbližili s carom Mihajlom III, o kojem dovoljno govori nadimak pijanica. Bazilije je pomogao Mihajlu da se obračuna s ujakom Bardom, a za nagradu je dobio titulu suvladara. Onda je i na Mihajla došao red. John Julius Norvić piše. 24. rujna 867. dva su cara večerala zajedno u palači Svetog Mamasa. Pri kraju jela Bazilije je izmislio ispriku kako bi izašao iz prostorije i otrčao do Mihajlove odaje, gdje je zakrivio zasune vrata na takav način da se ona nisu mogla zaključati. Vratio se za stol i tamo ostao sve dok njegov kolega, sada mrtav pijan, nije oteturao od stola u krevet i odmah pao u alkoholni san. Njegovi surotnici u međuvremenu su se okupili u udaljenom kutu palače. Bazilije im se pridružio i zajedno su čekali. Bizanski carevi nikad nisu sami spavali. Te noći ipak službenik koji je obično dijelio carsku spavaonicu s carem bio je odsutan na misiji i njegovo je mjesto zauzeo patriciji Janus, jedan od Mihajlovih starih drugova u piću. On je zapazio u kakvom su stanju zasuni i još je uvijek tjeskoban budan ležao kad je čuo korake. Na pragu su stajali Bazilije i njegovi prijatelji. Bazilijski anus je pokušao blokirati ulaz, ali bio je odbačen i teško ranjen mačem dok je padao na pod. U međuvremenu, jedan od urotnika, Ivan Kaldos, prišao je usnulom caru, ali očito nije imao hrabrosti ubiti ga. On je ocijekao obje careve ruke i onda pobjegao iz sobe. Bazilijevom rođaku Asilajonu ostavljeno je da zada smrtni udarac. Kako to piše Georgije Ostrogorski u svojoj povisti Bizanta, Bazilije je 867. mračnim putevima došao na Carigradsko carsko prijestolje. Ali istočno carstvo tada je nakon dugo vremena dobilo sposobnog vladara. Izaslanstvo iz Dubrovnika dobilo je pošto je došlo. Odred Bizanske flote došao je pomoć gradu i razbio 15 mjeseci dugu opsadu. Bazilije u Jadrani i na jug Italije poslao snažan odred pod zapovjedništvom Nikefora Foke koji je nakon dugo vremena uspostavio bizansku vlast u južnoj Italiji. Za Bazilijeva vladanja bizanski položaj u Dalmaciji je ojačan. U njegovo je vrijeme od Dalmacije ustrojena tema, vojno-administrativna jedinica. Istočno carstvo bilo je samo jedan od susjeda države kojem je vladao Dux kuratorum. Susjeda toj zemlji nije majka. u vrijeme kada Trpimir postaje knez Hrvata nemamo baš nekih jasnih naznaka o tome što se događa drugdje. Imamo nekih podataka koje da kako onda opet se može različito tumačiti. Konstantin Profirogenac spominje Bosnu, ali kao malu zemlju koja je zapravo bila dio Srbije, odnosno Raške na što se taj pojam Bosne odnosi u to doba, vrlo vjerojatno baš na samo porječje rijeke Bosne. S druge strane, Franački anali, kada pišu o Ljudevitu, opisujući njegov konačni slom, kad je pobjegao onda iz svoje kneževine, kažu da je pobjegao kod Srba, za koje se kaže da drže velik dio Dalmacije. Tu se naravno misli na antičku Dalmaciju koja je obuhvaćala područje i današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome gdje su bili ti Srbi za koje se kaže da su držali veliki dio Dalmacije, o tome su također postojala različita mišljenja, ali mislim da bi najispravnije bilo tumačiti da se to upravo odnosi na ovo područje Bosne koje i Konstantin definira kao dio srpskih zemalja. Konstantin također srpskim zemljama smatra i e, neretvane i zahumljane i travunjane, dakle e, stanovnike ovih triju sklavinija koje se protežu sve do Boke Kotorske. Međutim, moramo znati da te etničke odrednice u to doba nemaju ono značenje kako imaju danas. Dakle, etnicitet se, uvjetno rečeno uopće etnicitet, dakle pod navodnicima, se određivao prema političkoj pripadnosti. Dakle, Konstantin je pisao u doba kada je Srbija pod knezom Časlavom ojačala i doista obuhvaćala čitav taj teritorij. On recimo nije rekao da su Dukljani Srbi, dakle stanovnici Duklje koja se protezala od Boke Kotorske dalje prema Skadru, Skadarskom jezeru, jer oni nisu bili u vlasti kneza Časlava. U 19. stoljeću kad se razmišljalo u suvremenim etničkim kategorijama, onda su zapravo i hrvatski povjesničari i srpski povjesničari smatrali da Dukljani moraju biti Srbi jer ne postoji niko na ovom području osim Hrvata i Srba. Naravno da je to potpuno anakrono gledanje. Čak e, sam Konstantin to lijepo pokazuje u svom vlastitom tekstu jer govori o jednom travunijskom knezu i kaže travunjani su bili Srbi do vremena tog kneza koji se osamostalio. Dakle, on se osamostalio, pa sad više nisu Srbi, nego su sad Travunjani. Oko godine 803. u Sasko je rođen Gočalk od Orbea. Roditelji su mu bili plemenitog roda i sina su od malih nogu odredili za redovnika u benediktinskoj opatiji u Fuldi. Gočalk je zastupao nauk o predestinaciji, koji u kršćanskoj misli prvi puta zastupa sveti Augustin predestinacija smatra da su Božjom milošću samo neki ljudi predodređeni za bolji život na drugom svijetu. Gorčalk je u 9. stoljeću ponovno zastupao doktrinu o predestinaciji i toga je dovelo u sukob prvo s opatom samostana u Fuldi, Rabanom Maurusom. Gorčalk je 829. godine zatražio otpust iz Benediktinaca i to je dobio na sinodu u Maincu. Maurus je onda tražio cara Ludovika I. pobožnog da ga vrati u redovnike i car je uslišio tu molbu. Gočalk je poslan u samostanu Orbeu u Francuskoj. Godine 848. na sinodu u Maincu Gočalk je osuđen za krivovjerje. Maurus je tada već bio biskup. Gočalk je na koncu zatočen, ali uspio pobići. Gdje je našao utočište, opisuju Bertijanski anali. Neki Franak Godeskalk, redovnik i svećenik iz samostana Orbe u Soasonskoj biskupiji, u znanju ohol, predan nekom krivovjerju, došavši u Italiju pod izgovorom vjere, odanle sramotno izbačen, krenuo je u Dalmaciju, Panoniju i Noreju. U Dalmaciji Gočalk je utočište našao na dvoru Trpimira, kneza Hrvata. Nada Klajić u svom komentaru na izvore za hrvatsku povijest do 1526. piše da činjenica da Gočalk traži zaklon na hrvatskom dvoru je neobično važna jer pokazuje koliko je hrvatski vladar bio ugledan među slavenskim vladarima na Balkanu. Naravno, pojmovi hrvatski i slavenski ne znače u ranom srednjem vijeku ono što znače danas. Znači, ne smijemo učiniti tu grešku da današnje svačanje etniciteta, nacionalne pripadnosti na bilo koji način prenosimo u razdoblje ranog srednjeg vijeka. E, što se tiče ostalih e, susjeda, Glavni susjedi dugo vremena su bili Bugari. Bugarsko carstvo je bilo moćno, jako. Kad kažemo carstvo, to ne znači da su oni bili ravnopravni u formalnom smislu bizanskim carevima, ali se taj termin tako upotrebljava. Dakle, Bugari su zapravo graničili sa Hrvatima neko vrijeme, ne znamo točno gdje, možda negdje na području e, Bosne i e, znamo o bugarsko-hrvatskim sukobima, dva puta je dolazilo do tih sukoba i kasnije još krajem 10. stoljeća je bila jedna bugarska provala i onda naravno kasnije se pojavljuju Mađari na kraju 9. E, stoljeća gdje je bila hrvatsko-mađarska granica to je ponovno vrlo teško reći. Najčešće se kaže Drava, zato je ona bila i kasnije tradicionalna granica, ali za ovo rano razdoblje, dakle 10. stoljeća, pa čak i većeg dijela 11. stoljeća, ni zato nemamo nikakve potvrde. Može biti da je to područje Slavonije bila neka tampon zona, dakle da je hrvatska vlast dopirala do Siska, do okolice Siska, da je Mađarska doista možda dopirala do Drave, s time da je ono što danas nazivamo Slavonijom, to je doista bilo u vlasti Mađara. Ali ovaj dio između današnje hrvatsko-slovenske granice i Požeškoga gorja, to je ta srednjovjekovna Slavonija za koju ne možemo u to doba sa sigurnošću tvrditi kome je pripadala. I naravno na zapadu je onda bilo sveto rimsko carstvo sa plemstvom koje je dolazilo uglavnom iz njemačkih zemalja. Trpimir se uobičajeno naziva knezom Hrvata, ali do Baščanske ploče ne postoji izvor na hrvatskom jeziku koji bi mogao posvjedočiti kako je na hrvatskom glasila titula vladara. Kada se u Baščanskoj ploči spominje titula kralja, ona dolazi od osobnog imena Karla Velikog. Trpimirove titule bile su na latinskom. U darovnici on se naziva Dux Croatorum. Branimir je pak imao titule Dux i Comes, Comes Dux Croatorum. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest od 550. do 1100. piše. Mislim da je ispravno koristiti se i kroatiziranim oblicima latinskih titula, jer tako najmanje griješimo u prijevodu, pripisujući onovremenim titulama značenje koje one možda nisu imale i koje se razlikuje od današnjeg. Najčešće korištena titula u 9. stoljeću bila je titula dux, a osim nje javljaju se i comes i princeps. Dux i princeps označavale su samostalne vladare i među njima i nije bilo sadržane razlike, osim što je možda potonja titula zvučala uglednije. Za razliku od njih, titula komes mogla je označavati visokog franačkog dužnosnika, grofa, upravitelja neke oblasti franačkog carstva. Tako dugo dok su Karolinzi imali makar formalni položaj franačkih kraljeva i careva, hrvatski vladari ni u kojem slučaju nisu imali pravo na titulu Rex, jer je ona bila rezervirana za članove Karolinske dinastije. Pitanje je odakle Trpimiru materijalna osnovica moći, koja nije bila mala. Iz Trpimirove darovnice slijedi da nije imao novaca ni plemenitih metala. U arheološkim nalazima iz njegovog vremena za sada nisu nađeni novci. Pretpostavlja se da je njegov prihod dolazi od zemlje, od stočarstva. Kako je došao do tako velike zemlje da bi dobio materijalnu osnovu svoje vlasti, može se samo nagađati. Možda je dobar dio te zemlje naslijedio od bizanske vlasti ili ju je vojno zauzeo ili oteo. Za Trpimira se ne bi moglo reći da je bio bogat. U njegovo vrijeme njegova se vojska uspješno sukobila i s vojskom koju uputio bizanski strateg Dalmacije, ali i sa bugarskom vojskom. S obzirom da nema dokaza za bogatstvo, kako to piše Neven Budak, djelotvornost i snaga hrvatske vojske morali su ležati u vrsti društvene organizacije, a ne u materijalnom blagostanju vladara ili njegove ratničke elite. Dakle, danas nekako poistovjećujemo cijelo razdoblje takozvanih hrvatskih narodnih vladara, dakle 9. 10. 11. stoljeće sa vladavinom Trpimirovića sa nekim rijetkim izuzecima. 9. stoljeće je bilo jako turbulentno. Trpimir je imao najmanje tri sina ili ne najmanje, ali imao je vjerojatno tri sina. Jedan je bio Petar koji se spominje u jednom izvoru, ali o njemu dalje ništa više ne znamo, i onda je imao Zdeslava i Mutimira. E, međutim, na prijestolju ga izgleda nije naslijedio niti jedan od njih, došlo je do promjene i umjesto njega je došao Domagoj koji nije pripadao tom rodu. Trpimirovići su očito nastojali Domagoja zbaciti jer imamo podatke o urotama protiv njega, to im nije uspjelo, ali ni Domagoj nije uspio prenijeti vlast na svog sina, nego je Zdeslav Trpimirov sin, koji je emigrirao u Bizant, uz pomoć Bizanta došao u Hrvatskoj na vlast. Onda je njega ubio ili dao ubiti Branimir, koji nije bio Trpimirović, e, ne znamo ili bio u kakvom rodu sa Domagojem ili nije. Nakon Branimira ponovno dolazi na vlast drugi Trpimirov sin, Mutimir. I sad tu moramo reći da nailazimo na velike poteškoće u uspostavi genealogije, vladarske genealogije dalje, jer mi nemamo podataka o tome da je Tomislav na bilo koji način bio Mutimirov sin, potomak ili bilo što drugo, da je uopće pripadao toj dinastiji. Konstantin među Tomislavovim nasljednicima spominje Trpimira drugog. Ako bi taj podatak bio točan, a ima onih koji u njega sumnjaju, e, onda bi to bio neki pokazatelj da je to ipak još uvijek dinastija Trpimirovića jer se ponavlja to ime Trpimir. Čividale del Friuli ili slovenski Čedad, gradić je od desetak tisuća stanovnika smješten istočno od Udina u sjevernoj Italiji gradskom muzeju tog grada, pored predmeta iz rimskog, bizanskog i karolinskog zlatarstva, čuva se i evanđelistar iz petog ili šestog stoljeća. Evanđelistar se prvotno čuva u Akvileji, a onda je 1409. prenesen u Čedad. Zašto je taj evanđelistar tako važan? Zato što su se na njegovim rubovima i među recima prvih devet listova zapisivala imena uglednih hodočasnika koji su od kraja 8. do kraja 10. stoljeća posjetili taj samostan. Među tim imenima nalaze se i ova. Gospodin Tripimero, Bribing, Terpimer, Petar, Marija, Dragovid, Presila, Petar, sin Tripimera. Od svih slavenskih uglednika, mnogi su od njih bili vladari, nijedan nije nazvan gospodinom osim Trpimira. Titula na latinskom glasi domno Tripimero. Nada Klajić iz toga izloči zaključak da su ga suvremenici iznimno poštovali. Trpimir je prvi vladar koji je uz titulu stavio i hrvatsko ime i on je utemeljio dinastiju. Pitanje je do kada je ta dinastija potrajala, govori profesor dr. Neven Budak, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Međutim, i upravo nedavno sam e, napisao jedan članak na tu temu, zapravo nakon e, tog Trpimira drugog dolazi Krešimir prvi, pa onda dolazi Miroslav, njegov sin, koji je nakon četiri godine vlasti ubijen i na prijestolje dolazi Mihajlo Krešimir drugi suprug znamenite kraljice Jelene. Ja bih rekao da je to zapravo početak jedne nove dinastije. Već je Vjekoslav Klajić upotrijebio termin Krešimirovići, već i on nije govorio o Trpimirovićima u tom razdoblju. Mislim da ima dovoljno argumenata pokazati da sa Mihailom Krešimirom drugim zapravo i Jelenom započinje jedna nova dinastija, dinastija Krešimirovića, pa onda imamo Krešimira III, pa imamo Petra Krešimira četvrtoga koja se prekida sa Zvonimirom. Zvonimir je ponovno iz neke, nekog drugog roda, no kako i on umire bez nasljednika, na prijestolje dolazi posljednji Krešimirović, nečak Petra Krešimira IV. i s njegovom kratkom vladavinom od možda dvije godine prestaje i ta dinastija Krešimirovića. Znači, e, moramo odbaciti tu ideju o nekoj dinastiji koja vlada kroz čitavo to razdoblje. Postojale su te dvije jake dinastije Trpimirovića i Krešimirovića, a postojali su i ovi neki drugi vladari koji nisu pripadali ni jednoj od te dvije dinastije ili barem ne možemo uspostaviti nikakve rodbinske veze. U Hrvatskoj je kao i drugdje po Europi su se sukobljavala ta dva principa, princip izbornosti i princip nasljedstva. Bornu je naslijedio njegov nečak, ali je morao biti i potvrđen od naroda i od franačkog vladara. Dakle, nije bilo dovoljno samo naslijediti. Kako su ovi drugi dolazili na prijestolje, jesu li bili birani aklamacijom ili ne, znamo jedino za Zvonimira. Dakle, on je bio aklamacijom izabran za kralja, ali je kralj postao tek kad je položio papi prisegu i kad mu je papin izaslanik predao krunu i ostale oznake kraljevske vlasti. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Bruno Bernardi. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.